Danas je dan kad su naši djedovi ili pradjedovi, kako kome, u jajcetu, koje nikad nije postojalo, odnosno postojalo Titovo jajce, na drugom zasjedanju Avnoja donijeli odluku da se federališemo trajalo je to tako dobrih 48 godina, a onda smo se, jel šta, re rasfederalisali. Jučer je umro Ante Marković, posljednji premijer SFRJ, federacije koja je nastala u Jajcu 1943. Čovjek kojem naši mili nacionalisti i fašisti nisu dali šansu, zato što smo se odnosno zato smo se i rasfederalisali tako kako smo se rasfederalisali. Pročitajte knjigu Bore Dežulovića, jebo sad 1000 dinara, ili pogledajte predstavu generacija 91-95 Borute Šeparovića i ZKM-a, odnosno Zagrebačko kazalište mladih. Zašto? Pa nekad smo svi nosili iste uniforme, plave kapice, crvene marame, bele košulje i plave lone da li od pranja ili nečeg drugog, boje su se izmenile, a u toj knjizi se najbolje opisuje paradoks sličnosti i različitosti u kom se ljudi razlikuju jedino po uniformi koju nose. Jedni su naši, a drugi njihovi, odnosno naši su njihovi, a njihovi su naši i tako dalje. Cilj ovog 28. kupeka po redu nije da se samo sa nostalgijom prisjetimo dana Republike i 29. i 29. novembara, već da napravimo malu diverziju na ta romantizirana sjećanja. Odatle i poziv Tomi Markoviću i Đorđu Brankoviću. Toma je već bio naš gost sa Milicom kao dvojac, kulturno-umetnički dvojac iz E-novina, dakle Toma će biti prvi gost E-novina koji je po drugi put ovde. Osim tome, tu će biti i Đorđe Branković. Toma je inače autor knjige Vreme smrti i razanode u kojoj se na satiričan način bavi sa svim našim užasima, posebno 90. godina. A Đorđe je uglazbio dobar dio Tominih tekstova u dvojcu Ah, Ahilej. I često ih izvodi širom naše nekadašnje SFRJ. Dvojac je upravo stigao tu pored njih u pauzama naslušat ćemo se dobre muzike, a za početak himna sa kojom smo otvorili sve kupeke i prvi kupek. siis puno pijem, a ti, a ti uvek predaleko. Slušali smo Fandango, ženski band sa kompilacije Femix Seta broj 2, koji je nedavno objavljen. Blum, bum, bum, bum, bum. Zašto? Pa pesma se zove Hate, a kada pričamo o homoseksualcima, mržnja je naprosto, nažalost, deo toga. E, pre nego što mi krenemo na razgovor sa našim gostima, Tomom i Đorđem. E, ovu pesmu sam pustio s razlogom, prosto jer želim da najavim jedan zanimljiv događaj u Muzeju grada Beograda. Naime, od 2. do 23 decembra e, održat će se izložba nacistički teror nad homoseksualcima. Ako niste znali, e, uz jevreje, e, zavisi sada jeli, od zemalja, Rome, <laughs> Srbe, antifašiste, komuniste i ne znam nija koga sve. E, jedni, odnosno možda jedna od najvećih žrtava su zapravo bili homoseksualci. E, pa, stoga i ova izložba, pa kažu da žrtve nacizma zaslužuju poštovanje bez obzira na seksualno opredeljenja, a specifičnost homoseksualnih žrtava je u tome što njihov progon nije zaustavljen završetkom rata, već su neki od njih morali da nastave služenje zatvorskih kazni po savezničkom oslobođenju iz logora. Zakonska osnova koja je omogućila nacistički teror nad homoseksualcima bila je na snazi od 1871. godine, dakle mnogo pre pojave nacističke ideologije, dok je nacistička revizija krivičnog zakona 1934. godine u delu koji se odnosi na homoseksualne muškarce ostala aktualna više od 20 godina nakon rata. U nekim državama, nažalost, gotovo da se ništa nije izmenilo od tog trenutka. Tek ponovnim buđenjem pokreta za pravo homoseksualnih osoba krajem 60. godina 20. veka stvara se klima da se istorija sistematski pozabavi i homoseksualnim žrtvama nacističkog režima. Dakle, od 2. do 23. decembra u Muzeju grada Beograda uh, bit će izložba posvećena homoseksualnim žrtvama nacizma. Mi nastavljamo dalje sa kupekom broj 28. powder, ride boat now, funk solo dagger, shake it out now, funk solo dagger, ride the boat now, funk solo brother. te Sve je isto ko kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. bogatstva i moći Ja sam Boži gnev na zemlji Agire je za mene malo dete Već dugo sam ovde u dolini plača koju natapam Tuđim suzama Uvukao sam se u mnoge duše Ispunio sam mnoga srca mržnjom, neka kucaju u ritmu koračnice, ali moja misija još nije završena, bio sam tu. I kada je sloba imao svojih pet minuta, Stavio sam kamu u desnicu izabranog od Boga i od naroda serbskog najstarijeg blagoslovljeno sečivom poškropljeno svetom vodicom paralo je neverničke utrobe u novom krstaškom pohodu osveta je moj, ali on će je izvršiti. Please don't make it. you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Eh? kao prebijeni pas kada je došlo vreme za promene. Čamio sam u keli sa pet zvezdica zagledanu kupak prebirao brojanicu sa mrtvačkim glavama birao sigurnu ruku za snajper, čekao sam svoj čas najzad, suknuo je otrov iz minog zuba, pravu srce promena, precizan kao božja promisao, tekućina spravljena u mojim retortama, tokom nadgroblja, dok sam bljuvao mržnju po strvini, nešto se u meni smejalo, možda kesilo, možda neki drugi podstanar. Prohod se orio u moždanim vijugama, plavio svaku ćeliju trošnog tela. Smeh je izbijao kroz pore poput znoja, talasi slanog smeha zapljuskivali su hram. Na lađi spasenja davljenici su pisali na škrge. Kamere ništa nisu zabeležile. kamere ništa nisu zabeležile. Please to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of ko je ubio Zorana, mada smo to učinili vi i ja. Igrao sam kazačok na svežim humkama, izvodio striptiz ubijajući se oko krstače, pokazivao pukovničke polete istetovirane na ramenima, molim vas, dozvolite da se predstavim. Ja sam čovek bogatstva i moći. Postavio sam zamke za naivne i nevoljne da ga ostave svaku nadu i dođu. 思いを休めの思いを休めの休めの思いを休めの Praise meet radio Hope you guess my name But what's possible is the nature of life. Svaki pandur je lopova, svaki ratnik svetac, par, nepar, crno-belo, zovi me naprosto ne pomeni, ali ne izgovaraj moje ime ni u snu, jer dolazim sigurno kao Freddy Krueger, surfujući na talasu žileta. Ako me sretneš na ulici, vidjet ćeš dva voda vojske, čitavu legiju, upravo pristiglu iz Katarinskog jezera. Gadarinskog jezera Gadarinskog jezera Gadarinskog jezera Tamo je pokušao da me udari onaj ludak ali sam mu brzo došao u glave Kad me sretneš celivaj mi ruku Pokloni se Bože mi zaslaniku Da ću ti kap crne blagodeti urezaću ti se britvom u sećanje. Pamtit ćeš me po zlu, pamtit ćeš me po zlu, pamtit ćeš me po zlu, pamtit ćeš me po zlu. Please don't tato mi reci kako se zovem, da li pogodeš moje pravo ime. Reci mi brzo kako se zovem ili ćeš čutati za uvek. Brzo. Kako se zovem? Kako se zovem? Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Da Danas kada postajem pionir, da dajem časnu pionirsku reč, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti vjeran i iskren drug koji drži danu reč, da ću da voljeti našu samoupravnu domovinu, socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, da ću razvijati bratstvo i jedinstvo i ideje za koje se borio drug Tito, da će cijeniti sve ljude svijeta koji žele slobodu i mir. Kao što rekoh i ranije, a ponovit ću i ovaj put, malo mikrofonije nikad nije na odmet. E, poslušali smo dubiozu kolektivi nakon njih samostalne referente, o čemu ćemo pričati malo kasnije, odnosno o njima, pa onda nakon toga i Ah Ahileja. <laughs> I, i, i, i, i Amfilohija Radovića. Dakle, a posle toga naravno i pionirsku zakletvu. 29. E, novembar, Dan Republike, Aha Hile i Toma Marković Ćemo. in the house, što da, bi rekli da. amerikanci. Da. Je li tako? Ljudi, dobrodošli i sretan praznik. Hvala, Sretna tako, slava, takođe, jeste, načine, evo. Živeli, živeli, <laughs> da, da, da. nazdravlje. Ajde, da se čuje. Da, da, da, cej sin, super. Kako ste? Uh, <laughs> Raznično. da. Je li tako? Pa, da. E pa dobro. Eto, okupili smo se na današnji dan ovde da bi malo popričali o 29. novembru i svemu onome što je usledilo nakon proslava 29. novembra, ali o tom potom. Hajde za početak da se vežemo isključivo za taj za taj dan. Mislim, svi smo bili Titovi pioniri. Bili smo. <laughs> Da, da, da, Možda neki još uvijek jesu. Kako vama to danas izgleda nakon svega? Tomislave, ajde, kaži nešto pa ću ja. Pa ništa, ja sam imao sećanje da je Zeti November, to su veđen vezano za te recitale, ali meni to, to nije pretredno zanimljivo, nego je meni interesantno što ja čitam neke srpske nadrealiste poslednjih dana i nedelja. Koč Popovića, Oskar Devića, nešto malo Đorđe Jovanovića, Marka Ristića i druge. I ja shvatam koja je to vrsta ozbiljnosti, posvećenosti i požrtovanja koji su te ljudi bili spremni da podnesu. Tako da se to zajebavanje na račun onog kao um, socijalističke Jugoslavije, revolucije i tih stvari, je glupo, jer danas, mislim, ne, ne, imam utisak da ne znam ko ima pravo da se sprda, pogotovo s tim ljudima. Znaš, Oskar Radiću je bio pet godina u zatvoru zbog stvari koje je verovao, uh mhm. -huh. Đorđe Jovanović je bio u zatvoru, Koče Popović je bio hapšen, bio je u španskom graninskom ratu, borio se za oslobađanje Španije, bio je komandant tamo nekakve jedinice posle nekoliko meseci, bio je ovde komandant prve proletarske divizije. A to je čovjek koji završio filozofiju na, Sorb na Sorboni i pesnička duša. Mislim, i on iz bogate porodice. Kao i većina te intelektualne elite koja je pristala uz, uz komunističku i levičarsku ideju. Tako da mislim da su oni pokušali da modernizuju ovo društvo i da ga učine pravednim, u čemu su donekli uspeli s jedne strane. Naravno, to ne, treba sve, ne treba ništa idealizovati, niti, niti posmatrati crno-belo, ali ja ne znam nikog danas, uključujući na prvo mesto sebe, koji je spreman na ono 5% od takve vrste angažmana, kako su oni imali. Tako da, šta znam. Dobro, angažman danas i u ono vreme u svakom slučaju teško da može da se uporedi. E, koliko god mi idealizovali negde i s, s nostalgijom se prisjećali tog 29. novembra i te Jugoslavije, o, ipak se <laughs> može pričati o nekoj vrsti totalitarizma. Pa može, e, ali... Pa, <coughs> naravno. ne da može, nego naravno to i jeste bio, ali kad ga uporedimo sa nekim drugim totalitarizmima, koji pa jeste, ali je bio okruženim, jeste bio oštrim, ima jedan oštrim, problem, da. da, to, to je tačno, ima jedan problem, totalitarizam je bio i pre toga. Pa, 1920. te komunistička partija Jugoslavije zabranjena je da osvojila ogroman broj mandata, što u parlamentu, što u... Što u... Dobro, Baštin ima finu tradiciju u svakom mm, slučaju. Mm. Nije ista tradicija. da, ali nije isto tradicija. Nije isto tradicija. Nije isto što, što je uradio kralj Aleksandar Obznanom i ukinuo politički život. Drugo, mi stalno pričamo o tome kako su zabranjivane, kako su postali disidenti za vreme socijalizma i kako su zabranjivane knjige i ne znam šta, čega nije bilo, pa, mislim, bilo je naravno, ali s druge strane zabranjivane su knjige između dva rata takođe. Evo recimo Turpituda Marka Ristića pomen hapšeni pisci, ubijani, što im se dešava. Tako da, <clears throat> kao što rekoh, ne možemo stvari posmatrati crno-belu. Mislim, mi pričamo o tom kao totalitarizmu, a niko neće se setiti totalitarizma od pre drugog svjetskog rata, koja je kao bila demokratija, e, je bila demokratija, baš, vrlo demokratija. Ja, demokratija koja se, taj komunizam ovaj, koji je nastao, odnosno negde je temeljen na tom 29. novembru i u Jajcu, zapravo ne želi apsolutno sećati, kojeg je u potpunosti izbrisalo. to je uvijek ta ista priča e, brisanja dela istorije, koju u svakom slučaju ne možemo izbrisati koliko mi to god želeli. Ovaj bilo, da. bilo, bilo ona komunistička ili bilo pre toga koja god. kraljeva ili pa. ne znam ni ja šta. Mislim, to je nešto što mi već sto godina, pa možda i više zapravo, zapravo radimo. Ovaj, ali <laughs> otišli smo odmah na onaj drugi deo emisije koji sam ja hteo kasnije da pričam. E, pa. <laughs> Mogu ja da planiraš. Hoćemo da, da pustimo, hoćemo da pustimo nešto ili ili, ili ne, ne, ne, ne, dobro, ovaj da ja opustim malo atmosferu, jer je Toma mnogo ozbiljan ovo. Naravno, naravno, širo. Odvalio je. Ne, ne, ne, odvalio je sad neki sa, sa nekim ovim činjenicama tu. Ovaj, dakle, šta? Ovaj, apropo... Tomo, ja sam te pozvao na slavu, a ti tako. <laughs> ti tako, šta? Šta da? ću, ja sam ti nezahvalan gost. <laughs> E, jeste, oko stvaranja SFRJ postoji jedna anegdota. Ovaj, e, tamo, 45. 6. 7. 8. godine su se u jednom trenutku našli Čeč Mesić Tito i ovaj, porazgovarali o Titovom konceptu stvaranja SFRJ e, i gde ga je Čečer pitao ovaj, da li je siguran da takav koncept i takav sistem sa toliko različitih nacija, ljudi, vera, ludila, jel, e, da li je siguran da to, nešto, da to može da opstane u stvari. Na što mu je Tito odgovorio da po svom iskustvu iz rata, jel, a, je ubeđen da ukoliko dođe do nekog novog budućeg jel, neke katastrofe, kataklizme, baš zato što smo tako izmešani, će, ovaj, a, svi ćemo otići jedan za drugog tamo gde treba. Pa. Čečel je razmišljao i onda ga je pitao a šta će ako nas niko ne napadne. Što se recimo i desilo posle nekog vremena. Niko nas nije ni napao, tako? Da, ja se, ja se što, sećam... Što ti uveš da relaksiraš atmosferu? <laughs> da, čudo jedno. ja, Et, ja se sećam neke, neke ovaj, nesreće u Rudniku, ne znam sada tačno gde. Tamo, u jednom krajem, našem, krajem, da. Krajem 80-ih godina, uh, gde su televizije to predstavile, jeli kao sada vrhunac solidarnosti naših naroda i narodnosti, te je rečeno između ostalog da ovaj, ukoliko nas neko napadne nema šanse bilo kakve, bilo kakve borbe, pa je taj novinar, mislim da je neki strani novinar bio, potpuno isto pitanje postavio. A šta ako mhm, mhm. vas niko ne e, vidiš, pa eto. <laughs> Nisam siguran da li se sećam ili da li uopšte da, bilo da. bilo kakvog <laughs> odgovora. Da, Svaka da. čast, relaksirao si atmosferu. Da, eto, <laughs> čisto ovaj, da povežemo malo. Kakav si pionir bio, Đorđe? Ja sam, nažalost, vezao taj nesrećni, ali, ali u šta, moram da se ogradim. Sigurno da je do proglašenja SFRJ, danas sam razmišljao kad si me pozvao, jel? Došlo do, do, do, do, neki ljudi su tu dali živote do tada, jel tako? Mora, moramo to da kažemo i moramo da, da, da bar ja lično, nemam, nemam, neki, nemam neka prava da se šalim toliko preterano oko, oko takvih činjenica. Uh, ovaj, ali, ali vučem jedan emotivni onako, jedan emotivni frust iz detinjstva, ja sam negde u tom periodu kao klinac dobio prvu peticu u životu i to je bilo nešto na crtanje tih plamenova, ako sećate Frija grba, tu je bilo četiri pa šest, šest. pa je, bravo, pa sam ja nešto tu nacrtao najbolje i dobio peticu, potpis na taj rad sa pot, pet i potpis učiteljice, to je tada bio, jel, vrednost neka. ja sam do kraja dana u školi ovaj, toliko odlepio što sam dobio tu peticu, te sam je podebljavao ovaj, hemijskom i peticu i potpis taj. I napravio sam onako jednu, ne, ne, ne mu sad setim, ali očigledno neku žvrljutinu. Otečao kući i pokazao mnogočlanoj porodici svoju tu peticu na, i niko mi nije verovao. <laughs> Da sam dobio peticu, u stvari rekao sam im pali, to je pustina što u petardu. Tako da ovaj imaš traumu vezi. Da- imam vezi, da- da- traumu, vezi. da, da, da. I za pionire u stvari to to, to, to sam vezivao, da, da, sećam da smo nešto u tom periodu recimo tri nedelje smo svi e, s kapa, marama, vela pošilje i nas tako urazili i svi sedimo napaljeni. Jednostavno kao pioniri u školi. I to je bilo u tom nekom periodu, pa zato me nerviralo kad trebam što recitam, pa da, da zapamtim. Pa ja nikada nisam to pa ništa, nikada, ni recitao, ni pevao, ništa, ništa, ništa. Pa si posle nadoknadio. Evo, da. Ja sam, nažalost, bio čak i predsjednik razreda. Opa. <laughs> pazi, to su... Biologija funkcionira. Ovo su ozbiljne izjave <laughs> sada, da, da, da, pazi. <laughs> da, da, da. Ali, u trećem razredu osnovne škole ili tako nešto, mm, pa da. Mm, Auf, za sve zasluge, naravno. Dovoljno je bilo jedan put, nikad više. Mm, mm, Hvala Bogu, upametio sam se kao mlad. da. Tomo, da, kako se tvoje sećanje? Imaš ti? Neki simpatičnih. Pa nemam nikakvih simpatičnih Nemoj sad Koč Popovića, molim te. Ne, nećem, da, da, Ti si imao da, plavu da, da, kapu, Tomo. Pa ti si plavu, ja sam imao belu, ja sam stariji. Belu? Da, da, bela znači i crvena zvezda. Ne, crvena zvezda, plava kapa, e, sorry, crvena Su, znači, mi smo stariji. Da, da. ne znam gde su, mhm, mhm, mhm. zaturilo, pogodite. Da, ne znam, ne znam ni Eto, što ste izgubili deo svoje prošlosti. E, što se desilo? Moj pas ima jednu takvu prostirku crvenu, mnogo dobar materijal koji je, ovaj, e, jel, služi mu jedno od prostirki. I ima tu krv boju predivnu i kad smo krenuli da radimo ovo što smo uradili sa Tomom pre par godina, mi nismo znali gde da izvučemo tu boju i onda smo mi isjekli to na dva trougla i to su te marame koje viđate. To je to. Gde možete vidite nešto da Hahileja, da, ovaj, dakle to su prostirke od psa napravljene u marame. <laughs> nikome ne smeta i to je to. Šta je da, pa oni, Skarlo rekao oni, to. Koji su videli pa. najavu, pa. oni koji su videli najavu ovaj, za ovu ovaj kupek su videli verovatno i YouTube snimke ah, Ahileja Đorđe i Aleksandre gde nastupaju mm -hmm. u mhm. pionirskim odelcima, da. da. I te maramice su zapravo maramice od Psajeva. Mm, da. Da, da. Ne znam, neko, ne, ne, ne znam u stvari da li da kažem da mi se više sviđalo pre nego što sam znao to ili... <laughs> pa moram se kažem ipak zbog marama i praznika. A e, dobro, kapice su originalne. Jeste, jeste, jeste, jesu. Znači, Oj... Ovaj- sačuvali ste ih? Ma ne, ne, kakvi to je Virovićka. Mislim da je to od Kineza, recimo, pošto ono živi u blokovima, da je taj neki pristup. <laughs> da. Pa dobro, kinezi dan danas tu smo, tu smo, blizu, blizu je, blizu je, blizu je. Slična uniforma se pa se može naći. Jeste, jeste. Nije to nikakav problem. <laughs> Otprilike. <laughs> dobro, okay, ajde napravit ćemo prvu pauzu u razgovoru, pustit ćemo Pa ne znam stvarno šta da kažem, koju pesmu? Ovo je fair, večeras ispada zašto smo stavili disk sa albuma albumom koji nema, ne piše koji su pesmi i svima je nama iznenađenje šta je sledeće. Tako da idemo. Pesma broj 2. Srećom, Tako je. srećom ne traje onoliko dugo koliko ona da. Amfilohijeva od 7, da. odnosno 8 minuta, ova traje svega 2 i po. E, to je, ništa. E. Prava mera. Hoću li reći govno i lusta Plaćenički skote i lizda i co, Đubre Evrope pristašo, Plaćenički skote i lizda Kaži mi, kaži kako da te zovem, Kaži mi kako ime da ti dam, Kaži mi, kaži kako da te Kaži mi kakavo ime da ti dam, hoću li reći govno i lustašo, plaćenički skote i lista i co, đubre Evrope pristašo, plaćenički skote i lista i co. Sve su to mila imena i lepa Kojima grobar hoće da utepa ali ja bih proveo svoj životni vek Tražeći prejaku bojitu reč Da njom zatučem savni srpski svet Svet, svet Kaži mi, kaži kako da te zove Bye. srpsku pesmu i srpske junake, što na koplja nabijahu bulje svakojake, vladičansko srce poče suzu da proliva, učeniku svome reče da kitu celiva. Dete kitu celivalo, živu. Prosveštenstvo što sam jo, ki tu vam celivo. Ti ne shvataš srpče malo, mi stari znamo, kad poraste, kad se digne kašće ti se samo. E dobro, poslušali smo malo Ah Ahileja. Đorđe nam je ovdje u studiju. U studiju nam je Toma Marković, a tekstovi ako ste podobno obratili pažnju su vrlo zanimljivi. Autor tekstova je Toma Marković. E dobro, mi nastavljamo dalje sa našom pričom o 29. novembru. Jeste da nismo baš krenuli kako bi slava inače bilo trebalo, čija, da, bilo da, čija, da, trebala, nema svinjetina na stolu, ima vina i nešto malo A problem piva. problem tome što je slavljenik mrtav. I onda je malo da. neprilično da se... A da, znaš šta, ali taj slavljenik je bio mrtav od 80. pa nadalje, pa smo naredni 10 godina onako ovaj, slavili i danove mladosti i danove republika, onako poprilično nekrofilično jedno mm. društvo, a nije nam mm. nešto smetalo, a? Pa nije. Da, da, to je <laughs> da. da, da. Mislim, bio je mrtav Tito, ali nije bila mrtva Jugoslavija. Nije bila mrtva Jugoslavija, da. Na tome se, se ne... posle radilo, nije ona umrla prirodnom smrću, koliko se ja sećam. Pa nemam pojma šta da kažeš pa o državi, o državi koliko, da. koliko možeš o državi da pričaš o prirodnoj ili neprirodnoj. <laughs> Smrći nije reč o psu, mm -hmm, kojem je prostir mm -hmm. oteta za I pa marame. pas je živi aktivan, by the da, way. Da, da, Karlo živi. Da, da, dečko, živi Karlo, svoj, svoje, da. Pa da. E, pa sad smo mhm. malo pričali u pauzi da se pozabavimo nekim vrednostima s kojima se taj 29. novembar pre svega bavio a, i koje je promovisao. To su, hajde, koliko god mi u samom početku bili skeptični prema svemu tome, ipak su neke antifašističke vrednosti koje su danas poprilično dovedene u pitanje, pre svega zbog ono revizionističke istorije i opšteg nekog stanja u svim ovim našim društvima. Pa i ratovi, ovaj, zato što je pa da. uložena da. ogromna energija, novac, intelektualni kapital, mediji i čitava društvena infrastruktura da ti to uništiš. Znači, to je koštalo, to je ogroman projekat. Dobro, da, I, isto, a isto, i to, to, a isto to je korišteno i da bi se sve to napravilo. Ali se vrlo brže napravilo koliko je to trajalo, zagadilo i, i, i, i ono zacrnilo podneblje čitavog mm. ono, za, za, za narednih 300 milenijuma otprilike. Pa mislim nešto da Nažalost, ali... pa nešto, 200 recimo. Da, pa odatle, odatle ovaj, najverovatnije i sva ta nostalgična sećanja, mm -hmm. taj neki prethodni period za koje, bar nas trojica ovdje pa možemo da se složimo, nikako nije bio savršen, ali u da. svakom slučaju kad ga uporadimo sa ovim danas, <laughs> i bio bolji. Pa, ja se ne slažem s tim, niti mislim ne, kao ovaj, ne, ne, zato što ovaj, uh, fuh, uh, tamo za vreme Borđija, pa u vreme Kuge, pa u vreme ovaj, uh, raspada Rima, pa jel, ako se vratimo kroz istoriju koja je onako ne možemo reći sa 100% tačno, jel? Mi danas ovde ja koga srećem kod svojih kolega okolo gde živim, gde idem, gde radim, on gleda da li će da se naseli u naselje gde mu je pošta ili ne znam šta. Mislim da, se potpuno, da smo se potpuno iskrivili od suštine i udaljili, ne mislim mi u Srbiji, nego civilizacija generalno. I, ali, ali mislim da i dalje ovaj, kao što mislim da i za vreme Miloševića kad nisam imao za ne znam šta Mont, ne znam koje cigare ponudili su se Monte Carlo ja, u jednom trenutku da ja to pušim ja nisi to pušim Monte Carlo i onda nisi to pušim više tako da nije problem mislim da i za vreme Miloševića Tita i u budućnosti i pre njih dvojice a to je 100, 200, 300 godina, nebitno ovaj, da, da mi sami svaki dan tu ustanemo, idemo, radimo ono što nam se mota po glavi. I sada ako ti se išta mota po glavi, to je nezavisno u odnosu na sistem, sistem, društvo, kaljuga, bilo šta, može samo pomogne da razmašta sve to, da razjari, da, da iz, iz, isprovocira čoveka i tako dalje, da se bavi svojim poslom kako treba. Pa dobro, postoje neke razlike, recimo, niko te juri da te mobiliše sad kao 90. godina. <laughs> Jeste, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pričamo o razlikama, ne, ne pričamo o razlikama, pričamo o... Pa. Da, da, ne pričamo o razlikama u tom smislu, nego, nego da, da mene lično niko nije dirao ni pre 20 godina, ni kad sam visio po ormanima na žurkama, da idem kući da smišljam nešto, mm. pravim u životu ili šta već i kao i danas i pre 100 godina. Hoću da kažem da s tog stanovišta ovaj, da je čovjek e, i dalje u, u tragičnom jednom položaju i sam sa sobom zbog sebe i da tu nema veze nikakav ni 29. ni Sloba, ni Karić, ni Milanka, ni Spomenka, niko. Pa dobro, ali, ali e, okolnosti u kojima živiš znatno utiču na ono što radiš. Znači, Apsolutno, mogu nije, samo da recimo, da pomognu, nije recimo, što se mene tiče. Pa da, nije recimo znaš. džabe ono ruskom etos procvetala avangardna u vreme prvih pet godina posle revolucije. Okej, okay, slažem se, slažem se, slažem se, ali je bila i pre toga moćna. Pa naravno, To, naravno. to, to, to, to tako da... vas dvojice ili ne samo ovaj... Ajde, mislim da, mislim da je ovaj, pa dobro, mislim da se čovjek sam sa sobom doveo u probleme neke, ali šta pričam, patetično je ovo šta pričam već. E, a, e, u odnosu ti si, na... Ti si, ti si Đorđe glumac. Mm -hmm. o, primetio si sigurno posljednjih godinu, godinu i po dve, ne znam sad tačno koliko, a, sve veći veći broj predstava, a, e, pogotovo po pozorištima ovde kod nas, Uh, koje za temu imaju bivšu Jugoslaviju. Na kraju krajeva... Sjajno, super si kraju, pitanje postavio. Da, na kraju krajeva danas je bila čak i premijera uh, u ateljevu 212. Moguće, da. Ne pratim baš to toliko. Premijera... <laughs> te atelje, ali ovaj, moram, moram ovaj, super si mi dao šlagvort ovaj, dakle. 16. E, i 17. u Bitev teatru ovaj, je <laughs> premijera, morate svi da dođete. 14. je verovatno predpremijera za Džupa, pa izvolite. To je onako šest ljudi će doći, izvolite, vaš šestoro. Ovaj, dvo, dvojpomilionski grad. A šta je u pitanju? Kataklizma. Na šta ljudi umiru? E, radnici umiru pevajući se zove. Komad pisala je izvesna gospođa Orgol Dimitrijević, režira Anđe, Anđelka Nikolić, ja igram tu od nas 13, radnika broj 1, koji je u štrajku glađu. <laughs> Tako da ovaj... Šta je sa ostali 12? Pa, e, tako, <laughs> takođe su u štrajku glađu i priče o tome i poziciji radnika i ovaj, ja sam se zadnjih tri mesta ovaj, bavio malo time više nego što što se bavim u životu, jel, kao svi mi. Čekaj, sa radnicima ili sa predstavom? E, sa stanjem tih ljudi, životima tih ljudi i tako dalje i, i zaključio sam da nisu uopšte ovaj, toliko nešto drastično, ekstremno drugačiji od mog. E, ali koliko ti to negde blisko e, tom periodu, jeli, baš iz, iz, iz vremena ratova kada se sa pesmom umiralo na ustama, na usnama, jeli? Mislim, to je bar... Ja se barama, ograđujem od ovaj... Ja se ne da e, su umiralo tako. Pa- ograđu, da, da, da, ograđujem se od... E, jeste onoga... Da, da, da, da, da, da, recimo, recimo. Ovaj, stvarno se i dalje ograđujem od, od žrtava i nesreće koja se desila. Pa ste, ovaj, skoro sam nešto u priči nekoj učestvovao, slušao i šta se desilo. Postoje svoje vremeno za vreme drugog svetskog rata u Mađarskoj porodica, kao i razne druge, ne u Mađarskoj Vojvodini, gde je Uh, čovek od 40 godina zaljubio se u gospođu od 25 godina, to je deda mog druga, zato sam pričao. Uh, ovaj, zaljubio se, procvala ljubav, desilo se sve, počeo rat i on je odbio da ide u partizane, u četnike, u Rus, kod Rusa, u Nemci, bilo gde je, Volksdeutscherine, Mađar, bla, bla, bla. E, sedam dana pre ra, e, kraja rata, pre obustave 45. dođe, ne znam kakva ekipa u selo e, Rusa i zarobi dedu, odvedu ga u Rusiju i stave ga u logor 30 godina pod pričom da je bio u nekom ratu neki neprijatelj. I on je 30 godina objašnjavao čovek da nije bio to. Odslužio je 30 godina u nekim gulu tamo, ne, ne da. nekim ludilima u Rusiji. Kao još milioni drugi. Jeste, vratio se u selo i umro čovek. Dakle, to je jedan život, recimo. To je jedan život, možda je taj čovek bio ovo, ono, levo, desno, ali ta, on je, recimo, pre svega nije otišao u rat. Kad god, u bilo kom vremenu. Tako da Uglavno ima ono... Nevini bili jeste, logovi, tako da ovaj... Desetine miliona krivi. Ovaj, ne znam... Ovo bio totalitarizam ozbiljan. pošto pa su da. se ti, moram reći, dripci, koji su jel, mhm. izmislili sve te titule i, i, i običaje i datume i šta već, ovaj, mnogo okešali zakačili na žrtve koje su stvarno ljudi... Po, stvarno su svoje živote jednostavno za, za neku ideju, priču, veru, veru. Za, zamislite nas trojica danas da odemo, krenemo sad u Topčider, mobilizacija, lupam, nije to vreme. Ja, da, da verujemo u nešto, idemo da, da, da, da jebamo mamu do kraja. Ono. Na šta, nas trojica sigurno neće, da. ali... Da ima ovih, nađem, ova trojica. Da, da, da, da, da ovo trojica, da. Koji bi jest, sutra krenuli. Jest verujući u nešto. Jel? Jest. Sad ne, ali mislim u ideale u smislu vere ispravnog života, bolje, pravde i ne znam čega, kao vredi dati život za nešto, čemu pričamo. Da, pa to ti i govorim zapravo, da ćeš sigurno naći u Beogradu bez ikakvih problema <laughs> da, da, trojicu ljudi koji će, strani. sutra, da, da. koji će sutra tako samo da im neko kaže, e momci, ajde fino, op, i krenuti dole na jug put Kosova, Meni, ja moram da priznam da, ne, ja moram da priznam da su mene izneverili ovi kompletna ce, <laughs> liga i scena ovaj, te, te, tih desničara, desničara jeste zato što šta rade oni ovde, mislim, da ja ne kapiram sve ove godine da. što ne idu tamo gde treba. Potpuno mi ono, ne mogu da verujem ovaj, da, da nešto, sako ja izađem ovde i urlam nešto ispred zgrade. Ono. Ne kapiram. Da. Ne znam kako su im planovi, što čak se da. ne organizuju. Čak, su, da, <laughs> pa, čak su i desničari zakazali. pa, <laughs> pa zato što je nezgodno, znaš, lakše... Ne, nego da to je klasično srpsko-crnogorsko ono kurčenje, znaš, ispred zgrade. a kad e, toga nema, ti onda nisu toliko hrabri. Ne? Tako je, meni draži tu, ovaj, ako pominješ kuštunicu Rade Bulatovića. Tako da ja ne poredio od sve vrste angažmana mojih desničara koji su Zašto kukavice. Zašto baš Rade Bulatović? Imao sam ovaj, jedan kontakt s njim u životu. toliko simpatičan? Da, da, da, ovaj, svoje vremeno kad su oni nesrećni Loki što je zagađivao tamo okolo onu decu, bio tamo gde je bio, odim ja da jedem noću pijan i, i dolazim da naručim, međutim pomerimo neka ruka <laughs> iz mraka kad ono... ja odletim u pirizdu lepu materinu ovaj, kad ono vidim da je neki... Podsjetio me na onog futbalera Duleta Savića po glavi, ali nije ovaj body onaj, jel? I Radi Bulotović i gospođe, došli si oni da me zna uliče malo tu, pa da on naruči pre mene i onda sam ga gledao i uživo sam, zato radio. Mora se znakovi na prioritet. Jeste, jeste. Ali tad bio šef bije? Jeste, bio jeste. aktivan, zato mi je bio onaj, super, ono, hteo sam mu dam sve moje dodatke. <laughs> ok, da. mi ćemo nastaviti dalje sa pismuljcima. Da. Opet ne znamo šta je sledeće. Ne znamo. To je, jedno. znamo to je u redu, samo, skroz. Znamo samo da je pesma numero pod, broj, pod rednim brojem 4. Što ni nama ništa ne znači, a kamoli slušalci. <laughs> Spremite se. Autor pesama Toma Marković, kompozitor Đorđe... Hello. E, tako, Branko. idemo. Pa da, da, ne, sa Branković, znaš, kad god spomeneš Branković, uvijek se setiš Vuka Brankovića ili, yes. ili Despota Đorđe Brankovića. A, on me jebe o... na Google. u da, da. pa gde god neki da okreneš. Ja, ja, mislim, ja mislim gde god da okreneš. Neko ostane, neko ostane Đorđe, aha, Hilej. Tako je. Pesma pod rednim brojem 4, vi glasajte posle toga. Eto. Grobom su hladnjačom išli, u grobnicu se moju stisli. Uvek je ulje zabilo, jer ćuk je ćuk, a škorpion je vuk. Vučina! Au! Nikada žrtava dosta, što reče Čavoški Kosta. I krv se prospe za mi je prekardašilo. Imam srce Srbije u grudima što mi bije i ne da ga dajem. Ne može u grudni koš da se uđe, da se uzme tuđe. Lepo vam kažem, okanite ga se na vreme. Lepo vam kažem. lepo molim, okanite ga se na vreme. Pozvaćemo gospodina Vladimira Putina, doće, razvalit će vas kopičke pičke sve do jednoga čovjek može da krene u 9, da krene odande, da je ovde u 9 i 25 minuta, da dođe sve do jednoga, jednog, drugog, trećeg, četvrtog, sve po redu. Znači, od, od, od, idite na vreme, najlepše vas molimo, nećemo da ubeđujemo, pozvaćemo gospodina Putina, razvaliće vas sve do jednoga, ima da vas zatre, da vas nema nikad više. On je čovjek sposoban i on je naš prijatelj. I Kad budemo rekli, gospodine Vladimir Putin, dođite ovde, da pomognemo za Kosovo, on će da dođi ovde, za 10 minuta će biti gospodin Vladimir Putin ovde. Mrš odatle! Ne! snova Palim danju, palim noću, palim brale šta god hoću, palim barok i modernu, razne izme, postmodernu, palim Joyce'a, palim Jamesa, Ruževića, Cervantesa, palim Brodskog, Semžon Persa, Heideggera i Aspersa. Palim lorku i Borgesa, i Remboa i Markesa, palim Kafku i Voltera, i Hašeka i Bodlera, palim Vajlda, palim Prusta, u pederska ih jebem usta, i Oneska i Beketa, jer mi absurd mnogo smeta. I Andriće i Pekiće, gore knjige kao kuće, gori Jiđing Zaratustra, gore vede Kama Sutra, to pismo, Koran Talmud, gore Hristos i Mohamed, gore Buda i Jehova, pomiri ih vatra hova. Palim tuđe, palim naše, palim rašu i ustaše, Aralicu i Ćosića, Bečkovića, Brozovića. Jini jangrek, jedno budu, kad u vatru padnu ludu, što ljubavni plan sastavi, nek pepeo ne rastavi. Pisci plapte, ja uživam, o svetu bez knjiga snivam, bez kvržice popaćire, Gutenberga i lektire, knjige guta, samo blesa, srpski junak ždere besa, sarme luka i pihtija, njemu papirić ne prija šta će knjiga na mom stolu, tu je mesto vruće volu, rek žnjevima slaninice i poliću mučenice. Palim danju, palim noću, palim brale šta god hoću, a što hoću to i mogu, samo jedno još ne mogu da poletim sa zemljice, penetriram kroz zvezdice, dveri Božje da razvalim, da života knjigu spalim, dosijea kad sva zbrišem, knjigu smrti da napišem. Nema svetla, nestat mine, sve je ružan san prašine. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ovo je bio Zdravko Čolić. Da. Zdravko Čolić se nama u studiju večeras. Reče. Reče se spazici. Nećemo okay. čolo, on je cool. Čola je jedan od fenomena. E, fenomena, Više zašto? A zašto fenomena? Ima Ra Duško Radović, kad smo već na načeli to, ima Duško Radović zanimljivu observaciju zašto je, zašto je Čola fenomen. Ovaj, on je uličenje ex naroda u uspehu, dobrom, izgledu i svemu. A? Odnosno svemu onome što u idealu dobrog, lepog, uspešnog i tako dalje. U tome se ogledala cela XU i to je... Ključ njegovog uspeha. Da, ne bi, nema, ne, ne, ništa, ništa, ništa čoli, ništa. Dobro, preskoči. Kolega je kolega. <laughs> Preskoči. ne dirajte mi čolu. Cela tu zla jednu kozu zla. Kosovo ko jebe, ali ne dirajte mi čolu. Jeste. A dobro tako je svoje svetinje. Jeste, jeste i ono, zbog one pesme, ten, ja se zovem Ivana, tata me zove. Zlata. Da. Ne, jeste, to bi ga tučem, ali dobro. To neka pedofil. Ne, ne znam šta. Pa znaš šta, mislim, nakon toga da bi možda mogao zbog svake pesme da ga... Ne, ne, ne, da nemojte, Brate, ipak čole, ipak je pozitivno. Ipak je to kao... Okay. Krive za raspad Jugoslavije između ostalih, ali dobro. <laughs> e, dobro, ajde sad mi bi mogli da se m, mm, pozabavimo malo saradnjom vas dvojica. Tomo, Izvolite. prvo ti. Ajde. Vreme smrti i razonode. Da. E, sad ja tu ono vidim vreme sporta i razona da vidim i Dobricu Ćosića. Pa jeste, to je mešavina ta dva entiteta. I kako ti možeš dva entiteta da spojiš u jedan, pa mi se stvarno sram te bilo. Pa mislim to je jedan od regularnih književnih postupaka. Kad se spoje dva diskursa koja nema veze jedan s drugim, obično nastanu jako dobre stvari kao kad pišeš recimo o Draganu Jovanoviću Danilovu kao o pijatu, narkotiku, fibrotu a čovjek kao pesnik, na primjer. Recimo. Da, dakle. I jedan od ljudi koji je to prepoznao je upravo čovjek koji sedi pored tebe. Da, prvo smo se prepoznali, onda smo se upoznali. da. <laughs> o, pa to je išlo tako što je meni, m, mm, kako je sve počelo, je. During the war. Um, Irena Ristić, Đorđeva devojka, je bila meni šef u nekom filmu sam radio. Za, no, na stavorištu, na stavorištu su radili, <laughs> da, on je, da, da. Toma je bio za sve od betona, betonski proizvod, sve za trep, levo, desno, on je bio u tom sektoru. Radnik udarnik, jasno. Moja devojka je građevinski inženjer. <laughs> I pozdrav ti rejte. I, ovaj, I ništa, onda je ona pričala kako George ima neki super band i oni su tako bavili raznim stvarima i sad stalno sam govarila da mi to poslušamo i kao dobro doćemo, ajde i svi smo bili u fazonu. Ma da, naravno da ga hvali kad su zajedno i sve to, to, vjerojatno što bi zeze. I onda smo jednom otišli i ispostali su to stvarno jako zanimljivo i dobro i onda sam evo... Drugče, da, da, da je drugče. Malo je drugče, da. Drugče. Da. Ove, ovaj, I onda sam u to vreme pisao te neke satirične pesme i kao meni pala na pamet na da to posle na Đorđu da vidim, možda bi njemu bilo zanimljivo da se to uglazbi, ništa obavezno, ništa <clears throat> ništa pretencijozno, njemu se to nekako dopalo i tako je počela ta saradnja. Umeđu vremenu sam se dogovorio sa Vlajsom, koji je tada bio u EBZ-u, da ta knjiga izađe u njegovoj izdačkoj kući. I lagano smo došli do tog jel, proizvoda koji se zove Vreme smrti i razonodeja, album se zove Pesme zlih volčevnika. Možda dinara. se čita, a možda se sluša. Može, može kombinovano. Može kombinovano, to je možda i najbolje. Najbolje, da, da. da. 20 strana, pa jedna yes, pesma, pa, pa, da. kafica, pa, pa nazad, pa, pa, to, pa jest, da. jest, sve, može i sve, sve skupa s gospođom. Možda i s dečicom, šta fali. Pa da, Jedno veče, na, da. da se napravi. Evo, dakle, Đorđe, tebi deda da izvodite vreme smrti i razvanode u pionirskoj odori. A, pominjali smo mašinu inženjerku moju, jel? Da. Ovaj, e, dugo ona sam, kriva? Da, dugo sam se mučio, ovaj, a, pošto, pošto, pošto sam glumac i, i, i i onako prefrigan sam da, da, da, da na sceni mora to sve da bude uklopljeno kako treba, znam to red bi bio i onda sam se ja dugo mučio kako bi ovo što smo mi uradili, album je već bio gotov, kako bi mi to jel na sceni izveli. I ja sam dugo bio i tuko sam se i sa pevačicom mojom i, i sa devojkom da a, hteo sam da budemo doktori, ne znam iz kog, šta je meni to naspalo u glavu, ali doktori, generalno ono u Borosanama, ali ne zbog socijali i to, nego doktori. Lečite narod. Pa ne, nešto tu sam ja, jel? To je bila ta metafora. A? Da. Ne znam, ne znam, stvarno ne, stvarno ne znam, stvarno ne znam, da, znam rekao. Sreće da su da te razuverili. Jeste. Međutim, ovi na, na, na, na, i premijera tog jel, albuma i, i, to se desilo u muzeju 25. maj, jel tako? Da. Nutra, predivno, u jednoj moram da ispričam kakva je to sala. Elem, 25. E, maj, moja devojka je rekla, pobogu, pa to je Tito, levo, desno, vi pioniri, obosti smo idite tamo, izvršite to i mi to se tako desilo. Ali ušli smo u salu eh, Krokodil je trebao da se desi, to je festival, jel? Treba da se desi napolju, kiša, neuslovi, leto i onda smo ušli unutra, to je vrlo zanimljivo, u salu koja je do pola ograđena orahovinom gde su fotelje u nekom polišu nenormalnom i gde je akustika pravljena 60. godina i to je tako ostalo audio, neki sound, zvuk i tako dalje, gde je na vrhunskom nivou urađeno, zašto je e, dakle, ta, ta prostorija koja je primjena 200 ljudi možda, a, koja je bila prepuna, ljudi su vrištali, to je bilo <laughs> ovaj, duhovito. Ovaj, e, ta prostorija, dakle, u muzeju 25. maja i danas, dan danas postoji na Dedinju i ona je napravljena, projektovana i služila samo i isključivo ne bi li se puštali filmovi, odnosno dokumentarni zapisi gde je Tito i kada je putovao po svetu. Dakle, zato je napravljen. <laughs> Aj, ovaj, tu smo nastupili u vanrednim uslovima. Hvala čovjek se naputao i naputao. Bio onoliko, da, da, da. I odatle je krenulo, ovaj, bili smo, hajde sad da se <laughs> tu ne širimo nešto, ali bili smo u jednom desetak, 15 gradova po regionu, levo, desno i šareni su, šarena su onaj... Ovi... Dobro, ne samo sa ovim... Da, šareni su... Nego i sa Milošem Živanovićem. Da, da utisci. Da, kad smo već kod Miloša nekako specializovao za betonce. Ja, da. Ja? Jeste. <laughs> Pa mm, e, šta se tu desilo? Ba ne, to je, to je šta se desilo. Toma je, Toma je, naš sam s Tomom uradio ovo što sam uradio i onda se ispostavio njih je četvoro, četvorica, pardon, Milo Živanović svojim opusom se pojavio sa nečim što je potpuno suprotno svemu ovome, ovaj, smem da kažem lirski je nastrojen bio u svom onom delu pa koje sam ja uradio. Nije to Nije, lirski, ali je to bliže nekoj e, regularnoj poeziji. Mm -hmm. Ovo je sad, mhm. što ja pišem satirično. Ovo je ok, neka... ok, i onda sam to ovaj, to mi se mnogo dopalo zato što je bilo toliko različito i žao mi što nisam donao nešto večeras da vam pustim od njega, ali jednom. Biće prilike. Jeste, jeste. Tomu, kako si ti zadovoljan? Kako su Ahileji Pa ja sam... Sproveli u delo. Pa znaš, ja sam ti vrlo ne... Tvoj trud. <laughs> Mislim, ja volim muziku, ali ja sam ne nemuzikalan čovjek. Ja nikad nisam imao band, nikad nisam učio nešto da sviram, a o pevanju to bolje da ne razmišljam, to se nikom iz moje okoline kogod ovaj, dobro čuje ne bi svidelo. Tako da sam ja u tom smislu kao i svaki normalan čovjek frustriran. Tako da su te moje frustracije konačno sa susretom sa Hahile me razrešene jer sam konačno, a pišem pesme, jel? Još se i rimuju ponekad o, i dobio priliku da to čujem u nekoj muzičkoj formi, tako da sam ja prezadovoljan i super mi je što je to neka potpuno druga, drugačija forma, jer je već većina ovih pesama pisana kao parodija na nešto što već postoji i gomila njih se i peva od ovog mm. pomenutog čole pa do nekih drugih. A Đorđe od toga napravio nešto potpuno drugačije, tako da su to meni to što vam bilo mi je zanimljivo i vidim da ljudi jako dobro reaguju na te stvari. Neki ljudi. Mada bi dorobili bili tu histerički napad na ovoj promociju da mu omladina je pustao povi kao vi niste normalni, niste bolesti, neke žene. Jeste, bila jedna gospođa, isto, isto da. moram priznati da nekako ovaj, imam, imam, poštujem, poštujem i, i takve ispade, zašto sam ja to radio u pozorištu kao gledalac dok sam gledao neke predstave koje su bile ispod nivoa časti gledalca. Da, Tako da, možda, možda pa je gospođi to je bilo apsolutno nedopustivo da sluša i gleda nešto, tako možda je izgubila nekoga ne znam gde, u nekom Možda. području u kome sam ja pevo i, i, i, i gde sam se ja šalio i, i kerembečio, jel tako? Ali ja, da, da. ja moram da priznam da sam prihvatio da radim ovo što i ispričam i da stanem iza ovih ovoga što je Tomislav napisao baš zato što sam ja jednostavno bio i u ratu i u zatvoru i u Srbiji i u 90-im i 70-im i 80-im i kao svi mi, jel? Tako da negde mislim da imam kredita za to, jel? Kao i svi mi, jel? Samo mi je ovaj način jezik izraza. Verujem i bio bi srećan da i taksista neki, baba na kasi, kasirka ili bilo ko ima svoj izraz. Ne, mislim da to znaš. Uvolila se i drugih razloga. A mislim, da, da, može ja, ko zna, možda žena u crnom, znaš šta, nije problem. Kad, kad, yes. to ono što su pisao na bosanski A da ne grešimo dušu, možda i budaletina neka, jel? Da. Nije problem. Dobro, igrom slučaja sam bio na toj promociji u Domu omladine. U sali ovaj, Amerikana. U sali Amerikana, Amerikana. Da, budemo, da budemo korektni politički. Amerikana, Amerikana for you. O, ali mi se to nije činilo toliko tragičnim. Ma jog. E, u tom smislu, u tom smislu što bi zaista bilo poželjno da je više takvih ljudi koji da, bi na pa takav naravno, način pa naravno. izrazili svoj yes. odnos naspram onoga yes. što gledaju na yes. bini, bez obzira bio koncert ili bila pozorišna predstava, što god. Tako je. Tako je, apsolutno, ja slažem s tim i, i ja to i radim. Ja ne idem, ne posećujem ni pozorišta, ni predstave, ni tako dalje, ni filmove domaće, igraš. ali moram priznati da, da, da, da vas naučim nešto. Ovaj, uđite na zadnjih šest minuta u pozorište, sedite tu pri vratima, dajte fore prve dve scene, ako je džubri, izađite, nema se peglate ovaj, bez potrebe. Dakle, ovaj, ja znam da nastupim... Pa dobro, to je najmanje što može da se uradi da treba, se izađe. Može, ali znam ali i da kažem ula, čibe i pa- tako dalje. Da, da, to sam i radio i imam, moram da priznam da sam povukao i par drugih nekih ljudi koje ne poznajem što, što nije loše. Ti znači, imaš dugu tradiciju građanskog otpora loše umetnosti. <laughs> Jeste. Na sceni. Pa mislim, da. Pa da, znaš šta, ako... to je nekad više od loše umetnosti, ovaj, odnosno moguće, manje od umetnosti. Moguće, moguće, moguće. <laughs> Niže nego ljudski, što bi je da, da. Jest. I u tom slučaju, valjda zaslužuješ barem pravo da u tom trenutku Razumeš. iskažeš svoje mm, neslaganje. Jest, jeste, otprilike. E. e. šta, ovaj, ja znam, ja u, tamo u 16. veku su nije postojalo pozorište kako mi se šminkamo, danas dođemo i ćutimo i onom u kravati glavatom padne glava, razumeš, ustane na kraju tapše i wow, ludo ne zna da je bio. Ove, 16. veku su pre svega postojali postojale st ovaj, stolovi sa tonom litrima vina gde su ljudi rokali to vino, ustali u bačve poreda povraćaju i uspod gledali na sceni šta se dešava. Odakle, znači kao kabare. Recimo i, i, i tu nema zelja, ako si ti dobar, svi su wow, ako ne, povraći će po tebi. Tako da sad mi nešto, ja treba da se ustručavam u Beogradskom dramskom pozorištu 2011. <laughs> Mislim, to je nekako besmisleno što se mene tiče. Jel? Kako ti vidiš, Đorđe, s obzirom da dolaziš iz tog sveta, Titovu fascinaciju filmu? film je opasna stvar i ja sam razog... E, u stvari da, zašto se bavim glumom? Moje, moje, moja želja, moj trip, moj, moj život je bio između ostalog jugoslovenski film do nekih tamo, do jel, dok mi je krenulo, krenulo rasulo. Ovaj, I samo zato, isključivo zato sam se posvetio interes, interesu me glumu u životu. Ovaj, vremenom sam morao da se svedem na pozorište povremeno koje nije moja, moja, moja ovaj, eh, nije moj, moj prostor gde, moj prostor izraza, ali ovaj, i potpuno sam digao ruke od filma, kako smo se sveli na srpski film, jel? i, i zaboravio sam da to postoji. Međutim, film Tilva Roš, ne znam da li ste ga gledali, mi je vratio veru u, u, u, u život, a ne u film. I, i moram da priznam da mi je do sada za mojih 40 godina žao što nisam igrao u tom filmu jedino u svoj svojoj priči <laughs> javno i pokazivanju i pojavljivanju ovaj, tako da eto taj film je recimo vratio veru što opet pokazuje da postoji da ima, da može, da nja nja nja samo ne znam kako ustaje i šta radi svaki dan Da. Eto to. Ovaj, ukratko. <laughs> da, treba samo naći načina. Igram slučaja da. sam ugostio ovde pre nekoliko pa to je... kupeka autore filma. Cheers za, za njih svaka čast. Da, i svaka zaista čast. su, Bravo zaista su, zaista su fenomenalni ugostio. ljudi, fenomenalan film, zaista, mislim, poslednjih Ja sad mogu da pričam poslednjih 30 godina. Tako je, moje sećanje, to je najbolji srpski film. Koliko moje sećanje tako, To je najbolji dopire, srpski pa film, tako je. Ono je samo srpske ne Srpski, da kažemo, od srpske države. Jel, <laughs> nove. Svih srpskih država. <laughs> okay. I bravo za tebe što si imao sluha da prepoznaš da pozoveš takvog nekog. Bravo. Nije bio još toliko dobro, nije bio zanimljiv. Tomislave. Ovo je <laughs> najbolji poslednjih deta. Tomo, molim te, napravit ćemo pauzu. Ali ne pretencijno. Napravit ćemo da. pauzu, Tomo. Mislim, E, dobar je film, za razliku od većine srpskih. Stvarno ćemo napraviti pauzu. Idemo na, <laughs> track, na track number 6. Pa da bi pustili sve ostale. ja prosto, ja prosto imam želju da poslušaju. Ajmo, jeste, jeste, glupo glupo Pa mi možemo da pričamo koliko god hoćemo, ali evo, broj 6. redu zlo, u krvi tlo, u logor koncu, boci škljocu, reci secu, cvilijec, nek čuju deco, oružja zvec. Oružja zvec. Napred u zledu, vodi redu, krvi žed, slati komedu, jadni bred, život na kredu, slepi gledu, nedogled. Napred u slugu, crni kuku, žali tu gospodin drugu Novi dug u svetski rug se veli jug napredu krug Napredu postu loven kost šta će ti tost Ne budi prost srušen je most Nada je lost nije nam dost Napredu zlost Napredu gladu zalud radu Grobni hladu Pesi stradi stari mlad I veli kladu zverstvo pad svi napred sad Napredu slom silinom slom Napredu slom Napred u svom, silinom svom, u svom. Napred u svom, silinom svom, napred u svom. Napredu slom, silinom svom, napredu slom. Napredu slom, silinom svom, ukršilom. Spremni za dom, i trom, aj kulisom, u pravcu zlom, karmatom u smrt Stameni krt, bodari drt U rajski vrt, pi krv na crt Živom i mrti svaka sort Nek bude mor Napred u treš, brženo flash Otimaj keš, nema šeš speci reš, baš svaki leš Sad nam je preš da budeš freš U stroju vrst, kosnoplje čvrst Baš svaka vaš, napred u faš Odbaci grst, ugrabiš first Sada si naš, nema bega, begaš Napred marš よし Marš, pokreće naš život daš Sa srbom falšnici i čvrst načelo brz Za časni krst zemlju obrez Predu smak, izbor je lak i slabijak Student i džak u zalet smaku Ponovčak ne traži tlak Napred u mrak, u sukob novu Krvi zov, zakonji krov Zapali krov, decu u tov Spremaj za rov, napred u lov Na mene plov sunca Poseje ga u masovnu grobnicu Zemlju dobro utaba Čeka da seme nikne Sebe brzo isklija Raste ko iz vode Celu zemlju premreži do ponoći Celu zemlju premreži do ponoći Celu zemlju premreži do ponoći Celu zemlju premreži noći Celu zemlju premreži do ponoći Cela zemlja u grobnicu se prometne Neko mirno na spavanje ode Legne u razmešteni grob Sa novim semenom u mislima Sutra je novi dan Novi dan Novi, novi, novi, novi, novi, novi, novi dan Neko poseje nekoga sa prvim zracima sunca, poseje ga u masovnu grobnicu, zemlju dobro utaba, čeka da seme nikne, seme brzo isklija, raste ko đavo iz vode, đavo iz vode, đavo iz vode, đavo iz vode. Celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju premreži, celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju Celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju premreži do ponoći. Celu zemlju premreži do ponoći. Celu zemlju premreži do ponoći. Celu zemlju premreži do ponoći. Celu zemlju premreži do ponoći. Cela zemlja u grobnicu se prometne nekomir. Tomo Markovića. Tomo. Pa ne, jer sam tamo, samo malo sam zaboravio da kažem, pošto smo imali pesmu o i o Amfilohiju, o sveštenim licima, episkopima, na zasedanju ja jedan od ljudi koji su bili u rukovodstvu bio jedan sveštenik, pop Vlada Zečević, crveni pop partizan, tako da... Red mi smo imali crvene popove, imali smo i crvene patrijarhe. Pa dobro, to posle druga priča. Izvinim, možda neki film kao Red Priest, da napravimo pa, scenariju koji ide nešto Pa kad nađeš neke pare, okolo, to da, da vidite, da, lomi te tvoje fondove i to. Da. Red Priest. Da. <laughs> All right. Sjajno, ovdje se razvijaju tako dobre ideje. Red Priest 2. <laughs> Red Priest 2. <laughs> to su opasne ideje. Ti si daleko do gore, da opasne frekvencije. Ajde mi napravimo ovaj album, da se konačno dogovorimo šta ćemo i tako. Ljudi. Ne, dobro. Ja bih rekao da je ovo <clears throat> odjavni deo razgovora sa Tomom Markovićem i Đorđetom. Brankovićem. Bravo, bravo, bravo. Brankovićem. Pa, znaš kako, ako je jajce jajcetom, onda si i ti Đorđetom. Mm -hmm. Ja to prosto... Slažem se, apsolutno. Tako, da to slobodan ajde. pristup jeziku. Apsolutno. <laughs> hvala Bogu. Slobodni smo ljudi, za to smo se borili. Zar ne? Za, za to smo se smorili. <laughs> Zato smo se borili, a Boga mi ismorili. Ok, šta Nismo sad? se mi borili, bre, šta vam je, bre? Pa ne, to ja, ja govorim figurativno, jo, nisi bre, ti, nisam ne, ja. Ne, bre, da. Ovaj, mi smo odlučili, jeli sad kao ovaj deo da zatvorimo mm -hmm. sa malo pozitivnijim nekim stvarima, ali stvarno ne znam kako to da uradim. <laughs> Zato što ne znamo šta ide i ovaj, bilo je tu par pozitivnih pesmica na ovom CD-u, ali izgleda... Ja ne znam što su ljudi toliko zabrinuti, to je polako ide... Ne, možda, ne, ne, ne, vidiš, Izgleda da smo nas trojice zabrinuti. Moguće da su ljudi opušteni, da pa se smeju. A ne, su pa depresivni mene, ja se da. smejem sve vreme. Da, da, da, da. Ništa, ljudi, ljudi, ono, pesma, zezanje, pevajte. Pa naravno. Da, da, da. Pa Srećemo ja, pravo. Ja, ta pozitiva koja <laughs> nema. Nije. Ja bih sad pustio ponovno Zdravka Čolića, ali mislim da stvarno ne bi bilo u redu ponavljati. Okej. Okay. Jedno te isto. Te Idemo jedna, dalje. Te jedno, te jedno, te isto, te jedno te isto. E pa da. Jedna stvar još, pre nego što zaključimo ovaj razgovor. Predstava s koju sam, koju sam spominjao, a malo smo, pre smo tu pričali, ali u mhm. pauzi, mm -hmm. između dve cigare, večeras u ateljevu 212 je zbogom SFRJ. Da. Atelje 212, Kokan Mladenović, e, zapravo kopija filma zbogom -hmm. Lenin. Mm-hmm. Pa da, ali, ali, goodbye, goodbye Lenin. ali mi imamo tu najveći gaf, ima super tekst koji je Saša Ilić pisao Kokanu za novosti, zagrebački, gde je lepo pobrojao... Čitav, radi! Pa da, čime se čovjek bavio, on je recimo režirao pošto on sad veliki ili levičar i tamo u toku revolucije od 1912, pa cenzuriše usput predstave onako levičarske. Uzeo taj deo levičarske tradicije, ne ovaj dobar, jeli? A pre toga je režirao, ne znam, nacionalne spektakle tipa Gorana Petrovića na proslavi. Pižona. <coughs> na proslavi godišnjice Srpskog ustanka u Orašcu i tu predstavu Skela koja je onako nacipata. I ovaj, o, što se mene tiče... I da, policije... Šta sam hteo, sa čim da zatvorimo? Mm -hmm, ne sa mhm, mhm, Kokanom mhm, Mladenovićem, mm -hmm, nego generalno, tako dakle, tako je. nego generalno sa tim stavovima levičarskim, pa takozvanim pa danas... To, je fake, ono čisto. Da. pa, šta nije fake tamo? Pa razne stvari, recimo Aha Healing je fake, uh, razni pisci nisu fake, razni muzičari, razni e, umetnici, nisu fake, e, novine nisu fake, razne druge stvari. Šta je znači, sa kustaricom? kao ništa, ne pojavljuje se na suđenjima, ja se nadam da se neće ni pojaviti da ne mogu da mu nađu adresu. Pa moguće, kad piše samo Mokre Gora što da radimo, da, teško je naći čovjek. Tako da nije, nije, ja mislim da nije to, to kaže, širimo... kaže, ko to laže, Tako Mokra Gora je mala. Mokra Gora pobediti mora. Tako je. Ali, ovaj, ja sam to da kažem da nema razloga za tu vrstu pesimizma, da prosto će se stvari neminovno pomerati, to što ovo naše društvo potiskuje i socijalističko nasledđe, i zločine i rat i sve iz poslednjih 20 godina, to će trajati neko vreme i ne može to za uvek da traje. Prosto će te stvari isplivavati na površinu i morat će ljudi time da se bavi. Kao što je Srđan Keča lepo pričao u onom intervju koji si ti radio. Da prosto čovjek mora da se bavi tim, tim nekim stvarima. I to je proces koji je neminovan, nego smo mi sad malo zaleđeni u tom nekom stanju, kao potpuno sumanutom. Bog mi smo zaleđeni malo duže vremena. Pa dobro, ali svako od nas radi ono što može da se to promeni. Nema raz, razloga, nama je zapravo mnogo bolje nego što je bilo onim ljudima na, na početku. Znaš, nas niko ne hapsi, niko nas ne tuče, niko ono, ne puca u nas. Tako da smo mi u tom smislu na neki način privilegovani. Možemo da, da se bavimo do onoga koji imamo što da jedemo, imamo da živimo do neke. I Možda da misliš. Bavimo, pa, gledam, pa pokušao. Ali Tako da tu ima prostora da se rade neke stvari i nema razloga za to kukanje. Zato sam ja i krenuo da navodim primjer ovih ljudi na početku, zato što su zaista nema razloga za kukanje. Svako radi šta može. Apsolutno. Smislenih stvari koje bismo u ovom trenutku radili nema. Eto. Apsolutno se slažem i mogu da se nadovežem, pošto smo počeli ovaj <laughs> pe, peti blok o ateljevu i ovoj premijeri. Ajde, to je tvoj fah. Jeste moj fah, ovaj prijatelji, braćo, saborci, doseljenici, Ovaj, Raseljenici. Vaš je problem to što vi ne radite to što treba, a to što Kokan radi, radi mm. i Brena, što se mene tiče, svoje, tako da meni Brena nikad nije smetala, ne smeta mi ni Kokan. Ovaj, ako nemate šta da radite u svojoj glavi, u svom životu, ako, ako imate u stvari, ako nemate, onda imate problem s Kokanom. Jebo vas i Kokan i jebo vas ono nerad, nerad u glavuđi, ono, ako Šta si se sad okomio? Pa zato što je ovi, ovaj, e, ne smeta, ne smeta on stvarno hoće se okrenuti na pozorišnu produkciju i na grad, ono, paliti iz institucije, radite svoje i ćao. Pa dobro, da. nije samo to, mislim da je bilo bitno preuzeti institucije. Ma nije, ma ne, ne, institucije su, kako, baš što se tiče pozorišta dno, ma jok. jo. Pa ako se ukaže neka prilika, treba to prihvatiti u svakom slučaju. Ako neko, pa, ako neko može da radi na fakultetu, treba da radi na fakultetu. Ako neko može da radi u bilo kojoj državnoj instituciji, kao što Nenad Veličković radi recimo na fakultetu i čudo čovjek napravi u Bosni, u Sarajevu, slučajno, slučajno se zaposlio, ali ni slučajno napravio čudo. I, I kad vidiš koliko jedan čovjek može da uradi do da promene Ovo što stvari. Toma priča je potpuno u pravu, ali to je jedan dugo, dugo, ono, dugotrajan proces, apsolutno ga razumem, ali ja sam anarhista s ulice, tako da palite bre, radite svoje i pičite. Ono, Ne, ra ne razumem. Može i okoriti. ne, razumem. Da, da, da, da, da, ali Toma je u pravu, slažem se. Naravno. To je dugoročno, ovo je kratkoročno što vam ja pričam. E pa dobro, ja mislim da ja pa da, smo <laughs> sa ovim, da, da, da. da smo sa ovim što bi rekli poentirali. O, ovaj, Srećan vam praznik. Pa, Slava žrtvama. Šta, šta drugo? A, zločincima... Imaju oni svoje. Pa je. Da. Nadam se da imaju. Imaju. E. Mora, svako ima svoje. Ništa, ajde poslušat ćemo. Toma kaže onako, pokazuje nema izgleda. <laughs> Dobro. Pa, Mislim, ja sam to ne bih uzdao. <laughs> kaže da, bilo pa je. Ne znam, na ovom ili na onom svetu to možda, da, valjda da. negde ima. Da. Ne, ne, Možda treba ne, treba tako raz, ne treba tako razmišljati. Mm. Treba raditi šta može da suriti. A kako možemo da završimo pozitivno ovu emisiju večeras? Pa ne znam, na, pjesma, možda uz pesmu. Uz pjesmu. Pjesmom 8 i pjesmom 9. Ja, i to je sve na ovom, jel? Jeste, to je sve, znači, ja mislim da je ovo prvi put da su ljudi imali prilike da poslušaju Dragi slušatelji, prvi put u životu ste imali priliku da javno poslušate ovaj, ceo album, tako da Tako da, Ja sam zadovoljan i srećan što se to desilo. I ja sam Hvala što si nas pozvao. Ja sam zadovoljan i srećan, samo to ne pokazujem. Hvala vama što... Izvinite na prostakluku i primitivizmu, ovaj, ali... Hvala vama što ste došli. Da, da. Bolje vas našlo. I sledeće godine, s novim. Okej. Zemlje prelazio i tri gore pregazio i tri službe poslio ne bi li ga ulovio. Milog bratka, mladić Ratka, e, jedinog na svetu. Ovaj mladić zna da strelja. Ovaj mladić zna da kolje. Ovaj mladić srpstvo čuva. Ovaj mladić čelik volje. Ovaj mladić pali tume. Ovaj mladić ruši tume. Ovaj mladić tući biti i balije istrebiti. Mili bratko, mladić kratko e, i e, jedini na svetu. Ja ga htedoh Havu dati, da nas brani, da ih laže, oči maže, da ih masti, da im slaže i zaumalaži kaže i usticiju da im pljuje, mozak kljuje i strpljenje istrebljuje. Šmili bratko, mladić ratko, e, jedini na svetu. I jedva sam ga namolio dobrovoljno da se preda. Al kad bismo sred predaje, poče Ratko da se kaje. da izljubim ušar, da vidim jatake, da zategnem lice, da popravim zurku. Nek vidi Evropa srpskoga junaka, milog bratka Mladić Ratka, eh, jedinog na svetu.